يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار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 ก็จะได้ส่งพวกนางกลับไปยังผู้ปฏิเสธศรัทธา เพราะพวกนางไม่ได้เป็นที่อนุมัติแก่พวกเขา และพวกเขาก็ไม่ได้เป็นที่อนุมัติแก่พวกนาง และจงจ่ายคืนให้แก่พวกเขา สามีเดิมที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา สิ่งที่พวกเขาได้จ่ายไปสินสอดจะไม่เป็นบาปอันใดแก่พวกเจ้า ที่จะแต่งงานกับพวกนาง เมื่อพวกเจ้าได้แก่พวกนางซึ่งของมั่นของพวกนาง และอย่านวงเหนียวพันธะการแต่งงานของบรรดาหญิงผู้ปฏิเสธศรัทธาและจงขอคืนในสิ่งที่พวกเจ้าใช้จ่ายไป และให้พวกเขาขอคืนสิ่งที่พวกเขาได้ใช้จ่ายไป นั่นคือข้อตัดสินของอัลลอฮ์พระองค์ทรงตัดสินในระหว่างพวกเจ้า และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงปรีชาญาณและ فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون และถ้าคนใดในบรรดาพัญญาของพวกเจ้าหนีออกไปสู่พวกปฏิเสธศรัทธาแล้วค่ันเมื่อพวกเจ้าสามารถแก้แค้นริบทรัพย์คืนมาได้ ก็จงจ่ายคืนให้แก่ผู้ที่บรรดาพัญญาของพวกเขาหนีไป เท่ากับจำนวนที่พวกเขาได้จ่ายไป และจงยำเกรงอัลลอฮ์ผู้ซึ่งพวกเจ้า เป็นผู้ศรัทธาต่อพระองค์เถิดยาอายุฮันนบีอิดาจาอักัลมุมินาตุยุบายิอนกอาลาอัลลายุชริกนบิลลาฮิชัยอันวะลายัสริกนวะลายัซนีน ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ۖ อินนัลลอฮะกฟูรุรรหีมโอ้ นบีเอ๋ย เมื่อบรรดาหญิงผู้ศรัทธาได้มาหาเจ้า เพื่อให้สัตยาบันแก่เจ้าว่า พวกนางจะไม่ตั้งภาคีใดๆต่ออัลลอฮ์และจะไม่ขโมย และจะไม่ละเมิดทางเพศ และจะไม่ฆ่าลูกๆของพวกนาง และจะไม่นำมาซึ่งการใส่ร้าย โดยการเสกสรรลูกของคนอื่นให้เป็นลูกของเขา และจะไม่ขัดขืนคำสั่งของเจ้าในเรื่องดีงาม ดังนั้น จงรับการสัตยาบันของพวกนาง และจงขอต่ออัลลอฮ์ให้ทรงอภัยแก่พวกนาง แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ ยาอายุฮัลลดีนอามานูลาตะตะวัลลวกอมันกดิบัลลอฮุอะลัยฮิม قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย พวกเจ้าอย่าได้เอากลุ่มชนที่อัลลอฮ์ทรงกริ้ว ต่อพวกเขาไว้เป็นมิตรสหาย แน่นอน พวกเขาหมดหวังต่อวันประโลกแล้ว เสมือนกับที่พวกปฏิเสธศรัทธา หมดหวังต่อการฟื้นคืนชีพของชาวสุสาน